G'iybi gönlüm ummatdan İslam'ın batırları, korkmaydı hech o'limdi shahodat armonlari Jum bog'laygan belini sabitdir qadamlari Bu ummatning sherlari inqiroz yigitlari Chiqdi gönlüm ummatdan İslam'ın batırları, korkmaydı hech o'limdi shahodat armonlari Jum bog'laygan belini sabitdir qadamlari Bu ummatning şerleri emas yigit beri buyruq kutib amirdan tayyor turar jihodga sustlik qilmas hech qachon tayyorlik qaribatqa va'da qilgan allohga o'zni paydo qilmoqqa omonatni chin tutgan ing'imas yigitlari yetishlar ummatga qolgan olup şehitlik Anlayışıyla yürüyor yürgüç oldum Ahdisiga sodiqdir qalbida jinni ixlosi Tashna bo'lgan jannatga inqimas yigitlari Yetishlatdi Davudni ummatga qalqon bo'lib Shahidlikning ishqida yürüyor yürgüç oldum Ahdisiga sodiqdir qalbida jinni ixlosi Tashna bo'lgan jannatga inqimas yigitlari Müəllimli manik tək cəsarətli, himmətli Qəbirlər məşəqqətsiz, cəmdaqlarda şiddətli Təbni Türkün hayati həmə səma qimmətli Gülnüş qida qutbullar, dinqiməz yigitleri Külsün Rabbim senin seningden ey mücahidin kıymasdır Hayırlar gütmekte çekinmezden alğa bas Vadisi hak Rabbimden bardır sana firdevs Hoş bişaret Resulünün kıymas yiğitleri Çıktı bugün ümmetten İslam'ın baturları Korkmaydı hiç ölümde şehadet armanları Cumba bulgan belini sabittir kademleri Bu ümmetnin şerleri Yılmaz yigitleri çıktı bir gün ümmetten İslam'ın baturları Korkmaydı hiç ölümdü şehadet armanları Cumhur peygamberi sabıtlı kademleri Gülsün Rabbim senin dinley mücahidin qiymas Sürayinler gütmekte çekinmestin alğa bas Vadisi hak Rabbimden bardur sana firdevs Hoş bişaret Resulünün qiymas yigitleri Gülsün Rabbim senin dinley mücahidin qiymas Sürayinler gütmekte çekinmestin alğa bas Vadisi hak Rabbimden bardur sana firdavs xush bishorat rasulining g'iymas yigitlari yakishlabdi tog'utni ummatga qalqon bo'lib shahidlikning ishqida kiryar yurgi cho'l bo'lib ahdisiga sodiqdir qalbida jin ixlosi tashna bo'lgan jannatga ing'iymas yigitlari yakishlabdi tog'utni ummatga qalqon bo'lib shahidlikning ishqida kiryar yurgi cho'l bo'lib ahdisiga sodiqdir